تؤمل أنك يوما تتوب وتشكو الذنوب وأنت الذنوب وفي كل يوم تبوء بذنب وعيب يضاف nije nikakva i oni smatra da je to e, neko e, obaveza. Hođa Khalid e, Malik ja tako ga smatram jako ne prihvata. Inša Allah, danas koliko toliko, jako malo broj ljudi danas su došli, nažalost, ali nije u pitanju broj, već je iskren iman u srcu. Ja kažem samo jedno ajet, inša Allah, pa da Allah subhanahu wa ta'ala da nas učini od ovog grupa koji kaže وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى Molim Allah Đelešanu da nas skupno zajedno da čini od ovih grupa koji je i bu- koji smo bogobojazni i da sve dunjaličko ostavimo sa strane da bi nas nagradio džennetom. i zahvalimo i še eh, Hođa Halilu i njegov društvo se, sa kojim si došli. Inšala od ovoga da koristimo mnogo toga i molimo Allah Želešanu da ne bude ni prvi, ni zadnji inšala, da nas posjeti inšala. Bojno mi ne da nam. Tako da ja ne bih. Nekal kelsa. Nekal. Nekal. isso que nós temos ili obiđete, uvijek vidite čistog srca, sa nijetom, sa odlukom, sa nakanom, da ta tvoja posjeta bude hajl. Jer ono što nosimo u srcu i tekako ima ili se odražava na život oko nas. Znači, da čovjeka vidiš pa ga poselaviš i ono punim srcem kaže Assalamu alaikum, to mnogo znači osjećaš u srcu dobrotu i želiš da Allah subhanahu wa ta'ala toj osobi podari mir, da ih podari milost i da ih podari veličan, blagost. Mi danas govorimo, išala, o nekoliko stvari ili kazujemo nekoliko nasihata koji se tiču nas. Prije svega, braćo i sestre, mi smo millet Ibrahima a.s. Uvoćte vakum, وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, On vas je odabrao, dakle, Allah nas je odabrao. I ništa vam u vjeri nije teško propisao. Nema teško. Millete ebikum Ibrahim, o vi, millete, dakle narode, ummete, vašeg oca Ibrahima. Dakle, mi smo nasljednici poslanika Ibrahima salam, koji je poznat kao Ebu Enbiya, otac poslanika, babo poslanika. Jer svi poslanici koji su došli poslije njega bili iz njegove losti. Od Ismaila i od Dakle, mi smo, mi pripadamo toj zajednici. Allah ga je nazvao jednim miletom i nazvao ga je ummetom, jednim ummetom. Toliko imao jak ima da ga Allah naziva ummetom. ne Ibrahime, kane ummete qanite lillahi hanifa, vole vjeku Ibrahim je bio, dakle, predani ummet. Allahu predan bez zastranjivanja. I nije bio od onih koji pripisuju Allahu druge. Naš poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem kako prenosi Ibn Mas'ud radi Allahu kaže da kada je bio na Israj Mirađu, kada je bio na Israju, kaže vidio sam Ibrahim, sreo sam Ibrahim ali Pa mi je rekao, o Muhammede, prenesi tvojom ummetu od mene selam. ovajte ovo. Prenesi tvom umetu od mene selam. Ko nas je posalamio? Ibrahim i selam. Nije neki pjevač ili futbaler, ne, i Ibrahim se posalamio. Jer smo mi njegov milet. Kaže, prenesi tvom umetu od mene, od mene selam, da je džernet jako lijepe i kvalitetne zemlje. Njegova zemlja jako lijepa. Njegova je voda pitka. A njegove sadnice, Teđenske dakle, sadnice, to su riječi Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Ekber, Valillahi Bihamd. Ste razumijeli? Subhanallah, Alhamdulillah, Vala ilaha illallah, Allahu Ekber. Riječi koje, braćo i sestre, uvijek izgovaramo poslije namaz ili u namazu. Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Wallahu. Kad vjernik jednu ovu riječ izgovori Subhanallah, Allah mu daje do drgo u dženetu. Dženevska sadnica, Allah ti da drgo u dženetu. Imam Buhar i Muslim bilježe da je Rasul sallallahu alejhi wa sallam rekao to jedno drvo u džennetu, tuba, njegov ime Puba, u njegovom vladu dobar vješti konjanik putuje sto godina, ne može da ga prođe, koliko je veliko. Zamislite, braću, koje je to bogatstvo, koje je to ime, koja je to hedija nama do vas, Kako je to bogatstvo na ovom svijetu koje može da na tom bogatstvu u Samo jedno drvo, toliko je veliko, da je njegovom padovinom, njegovim vladom, vješt konjanik dao svijetu, nije mu Allah dao i metke, Nek se raduje džene, Allah tamo daje. Jedno subhanala, to je dženevska sadnica. Alhamdulillah, Allahu Ekber, la ilaha illallah. Dženevske sadnice. Nešto što vjernik svaki puta kad klanja namaz izgovara se posle u ovom zidu. tuda, braćo i sestre, kad vjernik ne bi imao ništa drugo osim nagrade koje Allah nudi za ovaj zikr poslije namaza, šta će mu više? Kolika, je to počast od Allaha subhanahu wa ta'ala? I to je blagodat. Jer Allah subhanahu wa ta'ala kad nekoga voli, kaže Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, on mu da vjeru. Ne daje mu pare, ne daje mu položaj, ne daje mu, nego mu da da ima vjeru. Znači Allah ovaj dunjalu daje svima nama, i vjernicima, i nevjernicima, i životinjama, i vidu. Ali ima vjerovanje, u njega pravo vjerovanje, daje samo onima koje je zavodio. Znači, naša tradicija, ona nije od Ona nije odavde iz Turske ili, šta ja znam, od neke budućke partije. Ona je, braćo, star Od kad je Adem, ali i Selam Ona je miras od Ibrahima, ali Selam. To je hiljadama godina. Braćo, Znači mi kad imamo to na umu, mi smo svjesni da imamo stabilne, jake korijene. A to su korijeni ljudi koji vraćaju ka ženetu. I ne samo to. Ibrahim a.s. je imao počas, ponosio se, radosno je obavijestio Muhammeda s.a.v. da prenese selam nama, njegovom umetu. Pogledajte, Ibrahim a.s. na selam. Muhammed sallallahu alaihi wasallam jedan put uzeo Muaza i Džebela radijallahu anhu Što se za Muaz? poznati ashab koji je bio mladić u vrijeme kada je Muhammed sallallahu alaihi sallam bio živ. I kaže, o Muaz, Wallahi inni me uhibbu, o Muaze, ja te stvarno volim ako me Allah, ja te volim. La teda, au la teda anna en te kule dubore kuli salam, Allahumma a'inni ala zikrike wa šukrike wa husne ibadati. Nemoj da propustiš u ovom namazu. Da poslije namaza, kad klanjaš namaz, da proučiš ovaj zikr. Allahume a'inni ala zikrike wa šukrike wa husne ibadati. Bože, pomozi mi da te što ljepše spominje. Zikr čini. O šukrike i da ti zahvaljujem o i ibadeti i da ti što ljepše ibadet čini. Računjenik, on mora da se trudi, mora da se bori, da nastoji. Da što ljepše Allah subhanahu wa ta'ala ibadet čini. Sviđu recimo kad vam dijete trenira futbol, recimo neko u klubu, ovdje lokalno, primjera radi, pa ga trener pohvali kako dijete sluša, kako lijepo igra, kako je talentan, a nama drago. Tako, nama drago. I kaže, moj sin, mašala, to je moj sin. Allah subhanahu wa ta'ala upućuje poslanika sallallahu alaihi wa sallam kako da ga što ljepše, što ljepše ovaj obožava. Znači mi imamo autogram od koga? Od Ibrahima alaihi On nam je poslao autogram. Preko koga? Preko Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Znači jedan od najodabranijih poslanika Ibrahima alaihi je poslao nama selam preko najodabranijeg poslanika, najodabranijeg insana, nego da brani Allah u stvorenju, Muhammeda sallallahu alaihi I to je za nas velika počast. Znači, sutra kad budeš predsjednik države, recimo, ili budeš potpredsjednik, pa neko poselaviš mu napišeš karticu i kaže evo ti ovo samo tamo je reci sam ti ja dao, i onda probijaš, kažem, probijaš ovo šali. Nema, nema svetnje. Zašto? Jer ti dao presni države karticu. Mislim, niko da ti se suprostavi, voziš brozo, niko te ne pita zašto. Dao predsjednik karticu. Nama je, braćo i sestre, selam poslao i dragi Marisana. Dakle, danas govorimo o tri jako zanimljive stvari. To je s kuranskom ajetu iz sure LNA, gdje Allah subhanahu wa ta'ala kaže nakon Uzu Bilahi na Rađim, a omen kane mejten فَأَحْيَيْنَاهُ وَجْعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلَهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا Dakle, zar je onaj koji je bio u zabludu, dakle u nevjerstvu, a kome smo mi dali život, oživjeli ga i dali mu svjetlost, nur, isti kao onaj koji ide tamo, koji hoda tamo. Znači, Allah je vjeru nazvao svjetlošću. A zablude nevjerstvo je nazvao tamo I onda kaže, oni nisu isti. Ili isti onaj nekad koji ide putem vjere, smo oživjeli vjeru, pa mu dali svjetlost. Dakle, vjera, Kur'an to je svjetlo, to je nu. Braće, ste vidjeli kad padne mrak, upalimo u našim sobama, našim kućama, našim dvorištima lampe. Da se vidi. Da se, vidi dobro. Ali samo to oko kuće, ne može dalje. Kad Allah da izbije njegova lampa čovjek, to je vjera. Kako ono svjeti na svjetlostima i na tamama koje imaju ljudi, a nemaju imana. Ogromna je to razlika, i Dakle, nije isto onaj koji je bio mrtav. Znači čovjek koji nema vjere, on je mrtav na zemlji. On hoda, to je insan koji hoda, ali je mrtav. Njegovo je tijelo, njegovo je tijelo kapur za, za one on je kabur. On hoda, ali on je, on je mrtav. A onaj kom Allah da iman, kom da vjeru, kom da islam, on je živ, kaže Allah subhanahu wa ta'ala, kezalike zujjeril kafirine ma kalu ja'malu. Tako je učinito. Dakle, čini im se, pričinjava im se da je lijepo dakle, nevjericima, ono što oni radi. Dakle, on radi ono što radi im se čini lijepi jer mu šetan to uljepšava. Znači, govorimo o tom životu. Šta je taj život imana i kako se odražava na praktičnu ili u praktičnoj primjeni među nama ljudima. Braćo i sestre, Ja bunej, džali se ulema, o sinko, druži sa onima koji znaju, o bi biru I tiskaj se među njima, na tvojim ovim stegnima. Nek tvoja korena budu uz njihova koljena. Dakle, sjedi pred, pred njima, dakle, i uči. Fe inna Allahe yuhil kulu. Jer zaista Allah oživljava srca bi nur hikme. Sa svjetlošću mudrosti. Oživljava srca Kema e, Kao što oživljava zemlju sa obilnom kišom. Braćo, nasihat u Allahovoj vjeri. On oživljava srce. Isto kao što zemlja nakon duge obavrlosti, nakon mrtvila, oživi kad Allah na spusti, kad Allah na nju spusti, A Muaz ibn Džebel, Allahu anhu je govorio, prije smo ga spominjali, radi anhu, je govorio ta'allamu ilmu učite, tražite da te znanje, fa inna ta'allumahu lillahi hašir. Ako to tražite radi Allaha, to je bogobojaznost. To je slavo poštovanje Allah subhanahu wa ta'ala, o palebu ibadet. A njegovo traženje, traženje nauke, to je ibadet, da Allah ulago djelo, ومذاكرته tasbih. a njegovo ponavljanje, obnavljanje, usavršavanje, to je kao kad te spičiš, kao kad ličiš Allah, subhanahu wa ta'ala govori subhanallah, tako dalje. Wal bahtu anhu džihad, traganje za njim to je džihad, to je borba. Wa ta'limuhu limen la ya'lamuhu sadaqa. A podučavanje onoga koji to ne zna, Podučava čovjeka onome što on ne zna, je sadak. Dakle, navodi se, navodi se braćo, da je Allah subhanahu wa ta'ala neko od prijašnjih poslanika pokazao patnju čovjeka u kaburu. Prolaze pored kabura i Allah mu pokazao taj čovjek uče. Trpi kasno. Kad nakon nekoliko dana ponovo prođe pored tog kabura taj poslanik Allahov, kad tamo Allah mu pokaže da onaj rob uživa u kaburu uživa lijepo. I onda on pita gospodaru, a zašto je ovo? Prije neki dan si mi pokazao a taj insan muči u kabru, patne u A sad si mi pokazao da on užijeva. Kaže, njegovo dijete. Njegovo dijete izgovara da sam ja Rahman i Rahim. Rahman milostivi i samilosti. Ovo je to Zar da kažnjavam njegovog oca a njegovo dijete Znali Zamislite, braćo i sestre, koliki seba može insan da zaradi. Kad svoje dijete se poduči samo bismillahirrahmanirrahim. Kulu Allahu ehad, ili alhamdulillah rabbil alemin. Da ga samo to poduči. Koliki je seba. Ili drugo je predaju od poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, Allah je pokazao poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam čovjek u Kako mu Allah povećava stepene, one je dereže. A pa ga je pitao taj rob gospodar, a zašto ovo? Kaže, tvoje dijete na Dunjaluku moli za tebe. Tvoje dijete na Dunjaluku moli za tebe. Te blago nama, kad podučimo našu djecu, tim stvarima nama. Braćo, i danas recimo kad dijete, recimo nauči neku pjesmicu u školu, pa ima priredba, to se, to se, ovaj, prikazuje, odemo da gledamo, nama drago, još ga pohvali, još kao to je kulturno veće, dijete naučilo mašalo. Ima li veće kulture da nauči suri iz Kur'ana? Kuće veća kultura da nauči Allahove riječi, kojima Allah oživljava srca, kao što, kao što ovaj kiša oživljava mrtvu, mrtvu zemlju. Dakle, traganje za naukom je borba na Allahovom putu. Sadeka je poručio onoga koji to ne zna, وَبَذْلُ لَهُ لِأَهْلِهِ قُرْبَ Allahu drago djelo jeste kad se to znanje daje onima koji ga zaslužuju, koji to, koji to zaista, zaista traže. Dakle, Allah nas čini živi onda kad nam da korisno Druga stvar, braćo i sestre, jako je bitno da insan, musliman pogotovo, ima uzvišenu težnju. Uzvišena težnja to je da osoba uvijek se bori. Svaki tren života iskorištava da uradi ono što je najbolje. Recimo, mi smo, sada ovdje u džami, tako, sjedimo ovdje, e, klanjali smo, e, slušamo ders, neko govori, neko sluša tako, a svi mi znamo da je mnogo onih koji su naša braća i sestre, koji ne znaju za džami, a tu se kreću oko ove džame, prolaze i gledaju je možda. Možda se sapili kad vide džamiju ovdje. Svaki od nas kaže ja moram sljedećeg petka da makar jednog pozove da dođe sam. Moram. Svaki tren moram da iskoristim da neki vas zaradi. Kaže Imam Ibn Kajim, ali je Kada bi čovjek učinio neko dobro djelo, a pritom propustio da uradi nešto što je mnogo bolje od tog dobro djela, ima dobro, još bolje. Kad bi to propustio, on bi se za onaj svijet smatrao gubitnikom. Izgubio bi, jer bi gubitnik. Šta reći? Ako čovjek ne uradi nikakvo dobro djelo, dakle tek onda gubitnik. Ili šta reći? Kad čovjek uradi ono što je držao, koliko je onda gubitnik. Dakle, naš život je vrijedan, braći se, mi smo vrijedni Allahovi robovi. Najplemenitije Allahovo stvorenje. Allah je počastio čovjeka. Ma kad rebna beni nade, kaže Allah subhanahu wa ta'ala, u hamalnao fil barri bahr. Mi smo počastili sinove Adelu i dali smo da putuju kopnom i more. Allah nas je počastio. Na svim ostalim stvorenjima. I Allah voli da to i njegovo počašćeno stvorenje iskoristi život onome što je korisno. Znači, moramo da imamo uzvišenu težnju, braćo i sestre, a to podrazumijeva da osoba konstantno nastoji da uvijek radi ono što je korisno, ono što je dobro, ono što je najbolje. Zbog toga Rasul sallallahu alejhi ve selleme kada nas podučava da molimo Allaha za džennet, šta kaže? Fes'aluhu al-firdausa. Fa innahu a'la al wa To je centralni i najuzvišeniji dio dženneta. Ne kaže molite samo da uđete u dženet, ne. No kaže molite Allah za najbolji dio u dženetu. Što znači da svima mora se boriti da bude najbolji. Studiraš, ma da budeš najbolji. To ti vjera traži. Radiš, ma da budeš najbolji i najpošteniji. To ti vjera traži. Nema dovoljno mi je, eto malo nešto, ne. Nego se bori da budeš uvijek prvi. U svemu onome što je dobro. Ali da nema tamo ono što je hrđano, tako? To vjernik mora, braće i sestre, da sebe tako izgračuje, da ima tu ideju, da ima tu ideju, da se, da se vodi time, da ima dakle, da ima uzvišenu, uzvišenu težnju. Znači da ima težnju, da uvijek bude najbolji. Jer to Allah subhanahu wa ta'ala, subhanahu wa ta'ala najtraži. Sljedeća, sljedeća ovaj stvar o kojoj ćemo već išla, išla danas da progovorimo, jeste da se osoba okiti sobotojne koje teži, to je čistoj unutrini, da se okiti lijepim ponašanjem, lijepim ahlakom moralom. Da osoba bude nareživa a ne šrtica. Da bude hrabra, a ne kukavica. Da bude dobra, a ne loša. Ogromna je razlika između hrabrog i kukavice. Ogromna je razlika između onoga koji je cicija škrtica i onog koje da reže. Ogromna je razgled onoga koji radi dobro i onoga koji radi mora da se ogiti tim svojstvima. Neka ulema, kao što imam i Kajin kažu, i sestre, da je Allah subhanahu wa ta'ala odredio zemlju, da ne može da jede tijela poslanika. Pa to zemlja, ne može da jede tijela poslanika. Zašto? Zato što su svojim kvalitetnim životom tim čistim moralom, alakom i čistom unutrinom, uzvišenom težnjom, toliko osnažili svoja tijela da ne može zemlja da ga Stavi zlato u zemlji, ne može mu zemlja više. Ali stavi tenečno na obično ono železo, vošće, odmah ga zemlja Pa hefte odmah Nema, nije kvalitetno. Tijela poslanika toliko su pročišćena i a ahlakom, uzvišenom težnjom, ne može zemlja da jede, sestri. Ne može zemlja da jede. Dakle, vjernik mora da sastavi ove dvije stvari. Mora da ima čist nijet, nakon, odluku, da ima uzvišenu težnju, da uvijek stremi, da ide ka onome što je dobro ili onome što je najbolje. Da su ovo Uvijek imali na umu. Naš ume nas nije bio ovako, braćo i sestre, dolje. zaostalo, Za, zaostajemo za drugima, u svim vlastima. Pogledajte, braćo, islamskih civilizacija ili civilizacije islamskih naroda, recimo pogledajte Turke, recimo, koje su objekti izgradili u 1500 godina. Dan danas to je stabilno. Civilizacija, vođeni vjerom. I danas ne znamo auto napravimo, tako? Ne znamo, bicikl je da popravimo. Zašto? smo propustili tu uzvišenu težku. moram da budem prvi. Zemlja pripada onome je radi, ko se nju bori. I to ne sprečava vjernika se bori za onaj svijet. Jer je Allah dao zemlju na, na, njoj živi. I druga stvar, vjernik mora da se okiti lijepim svojstvima, a Onim što Allah subhanahu wa ta'ala voli. Onaj ko bude imao najljepši ahlak, lijep ahlak, kaže Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, bit zrcalnom dijelu dženeta. Mora to da se vidi, da se vidi kod nas. I treća stvar o kojoj govorimo ovaj danas, jeste kada osoba spoji ove dvije stvari. Čistu nakanu, uzvišenu težnju. I kada osoba spoji taj život po ahla, po moralu, kako je to podučen ovaj umet, koji je podučao Muhammed sallallahu alaihi wa onda Osoba kod sebe stvara pretpostavke da bude u životu ne samo na ovom svijetu, nego i na ovom svijetu srećna. Braćo i sestre, Allah je poslao Kur'an da nam na ovom svijetu riješi problem. Ne samo za ovaj svijet. Ne. Mi kad čitamo Kur'an, mi moramo da budemo svjesni da u toj knjizi stoji ono što je naš ponos na ovom svijetu da ljude poduči kako da na ovom svijetu žive što bolje. A svako živo, svaki insan na ovom svijetu, on traga, on se bori za tim da bude srećan. Nemate insana na ovom svijetu, a da se ne bori da bude srećan. Većina stvorenja u toj svojoj potrazi da budu srećni, griješe put, griješe stas. Svi se bore da budu srećni, da im bude lijepo. Ali većina njih tu svoju borbu usmjerava pogrešnim stazama, pogrešnim kulturima. Nema sreće bez imana. U našem srcu, braćo i sestre, ima jedan dio, ima jedna praznina koja čini čovjeka nesrećnim. Sve dok u njega ne uđe ima. Ta je praznina predviđena za iman, za jedan. Tek kada ima legne u srce, insan se osjeća srećan. Ne može bez Dakle, Allah subhanahu wa ta'ala je u nama usadio tu potrebu da svi žudimo da budemo srećni, da nam bude lijepo. Zašto i radi? Da odagna brigu glad, da ima za život. Većinu stvari koje, koje radimo, radimo radi toga da neke brige otklonimo. Zašto i sam klanjam? Pa da otklonim neku brigu budućeg svijeta i ovoga svijeta. Zašto i sam dijeli sadak? Pa da otkloni brigu, hoće li imati se vape, neće imati se vape, tako dalje. Znači svi se mi borimo da imamo, da imamo taj srećni lijepi život. Čovjek, ovaj život o kojem govorim, ne može imati ako ne bude imao imana. Neće imati imana ako ne bude imao zdrav razum, koji je sposoban da razlikuje dobro od zla. Neće ga imati. Jer pogotovo u ovom zemanu, braćo i sestri, toliko su ove reklame ja pribači odvlačene. Otvori restoran, tamo stoji, kaže, ovo ne, kaže, ovo je, kaže, ovaj raj ovoga svijeta, tamo stoji. Od šuraja ovog restorana. Napravi neki skup, nazove ga bombastičnim imenima. Proizvede alkohol, zove ga tamo rajskim pićem. Samo da ljude privlači. Da je odvrate od put. puta. ako vjetnik ne umije da razlikuje dobro od zla, ako ne, ako ne umije da primijeti te vati kojima ga šeitan odvraća od puta, on će brzo da propadne. Dakle, svi ljudi žude da idu putem koji vodi ka sreći. Ali većina ljudi taj put pogriješi. Čak i većina muslimana, koji kažu mi smo muslimani, nije svjesna toga puta. Braćo, ako osoba ne kanja, on nije svjestan da je mašio put sreći. Ako osoba ne zna za, za, za nije svjestan da je mašio put sreći. Ne može. Navodi se da je Allah subhanahu wa ta'ala Zapravo, jedan od prijašnjih poslanika došao je jedan njegov sedbenik, što mi kažemo džematije, Kaže, Allaho poslaniće, ja puno griješim, Allah mi ne kaže, a šta je? I onda Allah objavi tom poslaniku, reci ja ga kažnjavam, ali on to ne osjeća. Samo što sam ga lišio beričeta, da sa mnom razgovara u namazu, dovoljno mrzla, zla, dovoljno šteti. Zamislite, braćo, mi stanemo u namazu, pred kim mi stojimo u namazu? Pred kim stojimo u namazu? Pred Allahom. Zamisli, Allah te je poslao na razgovor i ti s Allahom razgovaraš. Ne sa presnegovošnikom, ne sa direktorom neke firme, ne sa dekanom na, na, univerzitetu, ne. Ti razgovaraš s Allahom. Zbog toga kad uđeš u džaniju, isključivo mi da ti stvorenja ne prekidaju tvoj razgovor sa Allahom. Isključi ga. U jednoj vrhunskoj žami, tamo gdje ja živim, stoji jedna vela. Na ovaj telefon, mobitel, slika mobitela i prekriže. Ono, x. Nema. Los. Ne smije da bude. I stoji ispod slike, ikta i bila ibad, Inda ittisali je bi rabbil ibad. Prekini svaki kontakt sa stvorenjima. Onda kad si u kontaktu sa gospodarom tih stvorenja. Zamislite, braćo, mi uđemo u kuću, Allah nas pozvao na razgovor sa njim. Znači namaz je razgovor sa Allahom. Braćo, kod nas prevode namaz kao molitva. To nije ispravan prijevod. Namaz nije samo molitva, ima i molitva nešto u njemu. Namaz je konsultacija sa Allahom. Zamislite kako učimo sura Al-Tarakeh, kao ravno ashabi ti u namazu. To nije dobro. To je kazivanje Allaha, on događa istorijsko. To je postupovanje sa Allahom. Zamislite učimo ajete kojima se naređuje dobročinstvo prema roditeljima, dobročinstvo prema komši, kojima se naređuje ili zabranjuje alkohol, zabranjuje svinsko meso, zabranjuje kamata. To je razgovor sa Allahom. To je posjećanje vjernika na Allaha subhanahu wa ta'ala. Znači Allah nas je poslao da sa njim razgovaramo. Gdje nas, ti nas, nasili. Zamisli sada da ti dođe pismo kod kuće, gradonačelnik Niša poslao nasilj na svečani prijem u palati ovdje u Nišu. I nas dođe Bac Niš mene poslao, ja sam nasilj, ja sam taj poznati nasilj, mene baš poslao. A Allah te pet puta ne И још ти кажа, ако се тоа пријаво одазваш искрено, ја ти гарантујам женет. А она ако те позове, позвајам, каже, сад нас не мораш да радиш за мене, мораш да ми заложиш ово, да ми оно, Аллах. Аллах ти нуди, Бога да каже, ако тоа узмеш, ја ти још дадам. Бојте браќа. Узми робе ово што даје, чекате много боле од тога. Чу на себе, Аллах. Braćo, to je vjera, to je islam. Znači, Allah je poslao ovu vjeru da na ovom svijetu budemo srećni i uspješno da živimo. Nije samo čitamo Kur'an da možete u Ne, ne možete bez ah, mesto ne u dženetu Allah je poslao Kur'an da reguliše život na ovom svijetu. Allah ga zabranjuje blud. Zašto ga zabranjuje? Da bi porodični odnosi bili uspješni. Da bi se znalo ko svoje koja majka da bi se znalo ko je pravi babo nekom. Zašto Allah zabranio alkohol? Da sačuva razum čovjeku. Jer nerazumno biće ne može Allah da robuje. A što Allah zabranio kamatu? Da se ispravno posluje. Da se ne čini nasilje, zulum ljudima. Jer je zulum tada na sudnjem danu, kaže Muhammed sallallahu alaihi wa Dakle, braćo i sestre, nema puta ka sreći ako ne bude bilo namaza, ako ne bude bilo i imana ne bude bilo veze s Allahom subhanahu wa ta'ala. Zato je Allah subhanahu wa ta'ala ove kuće, ove kuće nazvao njegovim kućama. Pazite, nije sagradio, nije izidano. Isto kao što je izgledalo našu kuću gdje živimo. Ali samo je ovo Allah nazvao njegovu kuću. Zašto? Ovdje se, vraćaju i sestre, uče, uči život. Uči se kako da živiš. Poslije svakog namaza kad izađeš, moraš da budeš bolji. Ozbiljniji. Da kad te vidi tamo novci, kažu ovaj čovjek ima nešto kod sebe što je posebno. Čime se rukovodi, šta je to kod njega? Da zapita pa čekaj, gdje on to ide? Čime se on to hrani? Čime se on to umiva? Svako lice koje ne pere abdeska voda, ono je, ono, ono Mora da ga Mora da se umila zikrom. Mora da padne Allah na seždu. Jer ga Allah stvori. I Allah najbolje zna, braćo se, šta mu treba. Zbog toga mi kao vjernici osjećamo, braćo i sestre, obavezno se kajamo Allah. Ali prije te obaveze, to je za nas počast. Da ti Allah otvorio razum k tome da budeš njegov rob, da se njemu klanjaš, Kaže, mi smo slabašna bića. Da Allaha nije, ne bismo ni disali. Da Allaha nije, ne bi ni očiju bilo. Da Allaha nije, ne bi ni ruku bilo. Da Allaha nije, ne bismo mogli ovdje da sjedimo, braćo i sestre. Da Allaha nije. Allah ispred svega. Onog momenta kad ljudi počnu da osjećaju ja sam, ja sam uradio to, ja sam uradio ovo, ja, ja, ja, to je opasno. Stara Oleva govorila, e uzu bi rahim ja, mi ne utječem sa Allahom od, od, od onoga ja. Dakle, Allah neće da u našem srcu išta bude ispred njega. Ne smije. Mora Allah da udar povijest u Mora. Ona ko tako uradi. Allah da pusti nego. Što se više bojiš Allaha, Allahu se bliži. Što se više bojiš stvorenja, od njih bježiš. Tako, se bojiš nekog čovjeka, bježiš Allah se više bojiš, ti se Allah Allah to Zato Allah subhanahu wa ta'ala, braćo i sestri, put sreće. Učinio je samo kroz jedan prolaz, kroz jedan tunel, a to je islam. Ne može osoba na ovom svijetu imati sreću ako nema ima. To što vidimo ljude za svi u ulicu, da imaju lijepo odijelo, su dotjerano, to je to je šminka za javnost, Gospodjano mi. Ne može to. Ako nema imana, on je, braćo i sestre, nesrećan. Zamisli kad uzmeš Allah za gospodara. Šta god da te sretni u životu ti znaš, Allah je to odredio. ti dijete, ti otac, majka, žena, sestra, nije bitno, brat, ti znaš Allah je to odredio. pokaj sa Allahom oprašaj. Vasma' bi nefsike in u visalen. Oslobodi se, opusti se. Kreni nama, hoći da budeš sa nama. Fe in hadite bina fe ne karabiju. Ako stekneš naše, naše, našu napolost, ti si onda tek zaradio. Braćo i sestri, šta je zaradio čovjek koji recimo živi dobro na ovom svijetu, ima bogatstvo, ima karijeru, ima uspjeh, a kad umre, ode u Šta je zaradio? Šta mu vrijedi što je bio poznat ako ode u Šta to ima kod njega? Mi živimo da tek kad umremo budemo pravo sreću. To kaže Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, to je ovaj zatvor za vjernika. A džehennem, to je, <clears throat> šta je to? E, ovaj dunja je zatvor za vjernika. Ne, ne, ne, dunja je zatvor za vjernika, a? Džennet za kafir. Džennet za kafir. Džennet za kafir u odnosu na ono što ga tek čeka. Mi imamo, ali kada neko umre, kažemo, evo on se odmori, ako je neko bio teško bolestan. A umre, kaže, on se odmori. Ne, ne, možda se odmori, možda i nije. Ako otišao bez imana, tek treba da se umori. Tek treba da se umori. Ako otišao sa imamom, blagojelom, odmah rasprava. Zato mi živimo na ovom svijetu, Ahmede, da steknemo Allahovo zadovoljstvo. To vam se bude učiti. Zato uvijek upute Allahu dovu gospodaru naši. Nemoj nam uzeti dušu. Dok ne uradimo tako, takva djela s kojima ćeš ti biti zadovoljan i koja će nas uvesti u džene. Uvijek tako molite Allah subhanahu gospodaru, tako tvoje veličine, nemoj tog skromnog groba uzeti dok ne uradi dobra djela koja će ga uvedi Znači, tako. I time se voditi. I držite Allah kao gospodar. Držite se za je za njegovu knjigu, za njegovu vjeru. To spašava. To vodi hajru i I to donosi sreću na ovom svijetu i sami. Bez toga na ovaj svijet se učinje. Zbog toga je tragedija nevjernika da se on uči i na ovom i na ovom svijetu. On samo misli da uživa, on se vara. Jer današnji je čovjek, svi se prevara. Nije sposoban da razlikuje između užitaka i sreće. Čovjek uživa, ali je nesrećan. Ma čovjek koji se muči, ali je srećan. Blagodno ko ima ima. Kom Allah da ima u srce, vjeru u srce. Kom Allah subhanahu wa ta'ala odabra da bude njegov rob. I da mu Allah bude gospodar. I onda ga Allah subhanahu wa ta'ala vodi. Vodi ga putima koji vode ka kažete. Braće i sestre, ja volim Allah subhanahu wa ta'ala sagradi što ste imali sabora slušati i što ste imali volje da nas primite od vas i ove naše studente koji su nas pozvali ovdje, Dženana i Arisa i ovog vašeg imama, Kemala, Keusara iz Iraka, Kirku, Kirku, Maša i sve vas koji ste ovdje. Da vam Allah podari priču o ovom mešću, u ovoj kući da bude vraćao mur koji obasjava ovaj grad. I da vam najša, ali bude još ovom gradu. Ono vam da bude Harije Bričeta. Na podaj Harije Bričet svima nama, na oprosti gdje nas smiluje, da ovaj sud ne napustimo, da nam nije oprostio gdje, da nam nije vratio dugove, da nam nije izlječio bolesne. Molimo Subhanahu wa ta'ala, da nas uvede u žene, da nas tamo okupi, kao što se okupi ovo mjesto. Hvala Allah, u svojnosti svjetova, alhamdulillah, rabbil alamin. Barek Allah fiku, da sva nagradi. Assalamu alaikum. Neka, neka počne. Krenemo od sa druge strane. Ko je li bilo koje pitanje da postavlje? Ono samo i Ja ne sam mislom kuli, ništa neće. Ima li neko od vas pitanje, nešto možete pitati? Pa ja imam jedno pitanje, ja se izvinjavam. Rekli ste da, nam je e, otac Ibrahim Alesov potiče uh, taj otac svih poslanika. Nakon njegovog Nakon što je došlo Ismail, ali se nam ovaj Isak, ja? A šta je s Ademom? Kako Adem, ali se nam on, to je... To I on je naš otac, on je prvi naš otac. To je naš prvi otac. Znači mi imamo dva. I kod naroda, kod ljudi, recimo, recimo za, za naše djela se kaže to je njegov otac u tom smislu, tako da je to Ibrahim je naš otac smislu, dakle, onaj koji, koji nam je donio, donio, dakle, teohid, čistu vjeru, Allah subhanahu wa ta'ala. Dakle, nije biološki otac, to je, to je i prije njega, dakle, Adem bio, nego onaj koji je, svoj, koji svojom objavom donio nama, dakle, čistu vjeru. Kod nas, od starih, starih ovih naših prijašnjih generacija, recimo, kod Arapa, recimo, vrlo često, Ulema kad govori o svojim šehovima, kaže to je naš otac. U smislu onaj koji je, koji kao, kao otac savjetovo ljubljene naroda. Znači, nastavljamo da vredeš. Nemoj da vredeš. Ja sam mislio da je... Ibrahim, ali i Salama, i njegovog mile nemoj da vredeš. Mi smo mile. Ibrahim, ali i ono ja, ali ja idem isto... Prvi, prvi, jeste, prvi čovjek. Mogu sam vam malo da da podupre, pošto je bio ali za Begovica, za Bošnjake, za Ovo je moja prva posjeta Nišu, nikad nisam bio u Nišu. Prvo dođem ovdje, drago je da sam došao na ovu džanju. Drago je što ova džanija na jednom jako lijepom mjestu. Zove centralna ova ulica kojom se ide, tako da je lako naći. Inšala, doćemo ako ovo. Inšala, vola, budu vredi. Ovo radi. Šej. Budu Ahmed i Ahmed živi, inšala, dođemo Šej. Može jedno pitanje nevezano za ovu temu. Ne, kako? Ako može. Ključ kameru. Kako? Ključ kameru pa može, može. Ne, kamera ne. Ova, pošto obaveza da se posjećuje mežđit, onoliko koliko se čuje, koliko se čuje zan smo narekli, mm-hmm. tako? Yes. Koliko smo obavezni mi ovdje iz da posjećujemo džamiju, pošto ovdje niko ne može da, da, da čuje zan, smo narekli, da se izuči ne bi mogli. Ovo je vraćao nemuslimanska zemlja, ne znam to tako da svaki onaj koji ima mogućnost kad ne čuje ezan trebao da dođe. Dakle, e, kad se hadisima govori o tome onaj ko čuje ezan, misle na onoga ko, koji ima mogućnost da dođe u džamiju, koji je toliko recimo, znači ezan se čuje recimo na par kilometara da kad se uči recimo kroz ove ozvučenje. Znači osoba koja je daleko od džamije treba da dođe u džamiju. U današnjim okolnostima to sa autom ide mnogo brže, tako. Imamo tramvaj, imamo autobus, imamo je mnogo brže, tako da ne bi to je prvo čujemo ako insan brašo ima vremena treba da dođe. Zamislite, vraćao ovo je jedna žanja u Nišu. Niš ima dosta muslimana. Tako, nekoliko desetina ja se spominjam da ima, da ima muslimana. Makar da ima sigurno u Možda i više, ali najbolje zna. Zamislite, vraćao kad je sad kod se rekao, pa ne mora u Šta bi onda ova kuća biti? Pusta. Allah ne voli da žanja pusta, braćo. Allah je, Allah poslani Muhammed sallallahu ali se nazvao je, nazvao je garib. Znači šta je garib? Garib je čovjek tuđi koji je sam, nema nikoga. E, na ovom svijetu džamija je gani kada ljudi ne posjećaju. Allah kaže. Znači, mi odemo na pijacu, odemo na gledamo utakmicu, po tri četiri sata ostavimo, recimo, tu. Niko se ne ljudi. Ne treba da se ljudi, recimo, familija, kaže čovjek odu u džamiju, odu da ibadete, onda Allaha molim. Jer taj se pričat, braćo i sestra, vraća da čitavu familiju rješava. Da jedna Allahu rob ide Allahu u kuću da je posjeti, da je, da je obiđa, u njemu. Allah daje, Allah čuva, Allah čuva njegovu familiju zbog toga. Allah Imate čovjeka, on se slomi oko familije, ali neće u Allah mu da haos familije. Imate čovjek koji nosno putuje nije kod familije, a nosno se brine da, da je putu, Allah mu čuva Tako Tako bi je čujemo ili ne čujemo ezan, treba da dođe u Ako imamo mogućnosti, kada nam Allah da otvori tu mogućnost, makar recimo navečer ako ne možemo toku dana, akšamjacima kad se dođe, treba radove. Jer braćo Allah subhanahu wa ta'ala, što je veći džemat, spušta veći veličit. Što je manji džemat, manji Pa onaj.